بسم الله الرحمن الرحيم الدليل الخامس الاستحسان دليل پنجم استحسان هست تعريفه تعريفش انواعه انواعش حجيته و آراء العلماء فيه تعريفه الاستحسان في اللغة استحسان در لغات عد الشيء حسنا شمردن یه چیزی را زیبا نیک حسن خب از باب استفعال دیگه از باب چیه؟ استفعال و فی اصطلاح الاصولیین اما در اصطلاح اصولیین استحسان چی هست؟ هو ترجیح قیاس خفی على قیاس جلی بدلیل ترجیح دادن قیاس خفی بر قیاس جلی ما قیاس خفی و جلی رو جلسه قبلی خوندیم ترجیح دادن قیاس خفی بر قیاس جلی با دلیل با دلیلی که وجود داره او یا استثناء حکم جزئی من اصل کلی او قاعده عامه یا استثناء کردن حکمی جزئی از اصلی کلی از قاعده ای کلی یا قاعده ای عمومی قاعده عمومی کلی چیزی دیگر میگویند شما میاد یه استثنایی از اون قاعده کلی میاری بنان این استثناء کردن همینجوری برای هوا هواس نیست بناعن على دلیل خاص یقتضی ذالک بنابر دلیلی خاص که این استثناء رو اقتضا میکنه بنابر دلیلی خاص که ترجیح میده قیاس خفی رو بر قیاس جلی که اونجا البته او آورده بود به است ترجیح دادن قیاس خفی بر قیاس جلی با دلیل اینجا هم میگه استثناء کردن حکم جزئی از قاعده کلی از قاعده عمومی بنا بر دلیلی خاص که این, این چیز رو اقتضا میکنه اقتضا میکنه که استثناء انجام بگیره کل حکمی بطهارت سؤر سباع الطیر والغراب والصقر والحدعه لانقضاضهما على الآنية من السماء مانند حکم به پاک بودن باقی مانده سعر یعنی باقی مانده آب پس مانده مانند حکم به پاک بودن پس مانده پرندگان شکاری والغراب غراب کلاخ و سقر باز و الحدعه این هم یه پرنده مردارخار گوشتخاریه لانقباضهما على الانیه من السماء به خاطر پایین آمدنشون بر ظروف از آسمان از آسمان میاند و آب میخورند والحكم بصحة السلم والاستثناء والإجارة وعقود الاستثمار استثناء من حكم بطلان عقد المعدوم و مانند حکم دادن به صحیح بودن السلام پیش فروش استثناء همین چیزایی که درست میکنه مثل نجار و پنجره و این مسائل الاجاره اجاره و عقود الاستثمار و عقدها و معاملجات و قراردادهای استثمار مانند مزارعه و آبیاری کردن و کاشتن و این نوع کارها اینا رو میگه صحیح هستند ولی اینا یک استثنایی هستند استثناء من حکم بطلان عقد المعدون اینها که اینجا نام برد استثناء هستند از حکم باطل بودن عقدی که معدوم هست اینا هم نوعی معدومند ولی اینا از اون قاعده کلی که معامله معدوم درست نیست بیع معدوم درست نیست اینا چه هستن؟ خب استثناء و سلام اینا معدومند اون موقع که تو معامله رو میزنی وجود ندارند ولی اینا استثناء شدند اینا چی شدند؟ بله و هذا يدل على تفقه دقيق وتعمق في الرأي وفهم المسائل میگه این دلالت بر فهم یا فقه دقیق و عمیقی میکند در رأی و در فهمیدن مسائل در اجتهاد و در فهم مسائل وليس ذلك تشريعا بالعقل والهوى والتشهي وإن قانون جزاري براساس عقل و حوث دلخواستن نیست اشتها نیست لأنه عمل بدلیل قوی لا یفتن له الا بعید النظر واسع الافق عمیق الفكر ولا يفتن له إلا بعيد النظر واسع الأفق عميق الفكر میگه این زیرا عمل کردن به دلیل قوی هست که پی نمیبره به همچنین چیزهایی مگر شخصی که خیلی دور نگر باشه افق فکرش وسیع باشه فکرش عمیق باشه فکرش چه باشه؟ عمیق باشه و هو یختلف عن کل من القیاس والمصلحة المرسلتی میگه این استحسان فرق میکنه با هر یکی از قیاس و مصلحت مرسله لأن القياس كما عرفنا يجري في الوقائع التي لها نظير أو مثيل في النص أو الإجماع زیرا که قیاس همانطور که دانستیم پیاده میشه در وقایعی که مانند و مثل دارند در نص یا اجماع والاستحسان يجري في مسألة لها نظير استحسان هم پیاده میشه در مسئله ای که مانند دارد ولكنها مستثنات من حكم عام لدلیل یوجب ذلك استحسان جریان پیدا میکنه یا جاری هست در مسئله ای که نظیر داره منتها مستثنا هست از حکمی عمومی به خاطر دلیلی که این چیزو اقتضا میکنه این چیزو ایجاب میکنه والمصلحة المرسلة تطبق في واقعة ليس لها نظير في الشرع تقاس عليه مصلحة مرسله تطبیق میشود یا اجرا می شود در واقعی که نظیری در شرع نداره که بر اون نظیر قیاس گرفته بشه و انما یثبت فیها الحكم ابتداعا و حکم ابتداعا در اون یعنی مصلحت مرسله ثابت میشه بناء على شبه اگر گفته بود شبهه بمج... به مجموعت نصوص بنابر شبیه بودنش به مجموعه ای از نصوص بناء على شبه بمجموعة النصوص بنابر شبيه بودن یا شباهت هایی به مجموعه از نصوص او الانسجام مع المبادئ الشرعیت الکلیه یا منسجم بودن و سازگار بودن و همخان بودنش با قواعد کلی شرعی پس این فرقی بود که بین قیاس مسلحت مرسله و استحسان وجود داشت أنواعه أنواع استحصان ينقسم الاستحصان إلى أنواع بحسب الدليل الذي يثبت به تقسيم مش استحصان بأنواع مختلفة برحسب بر حسب باون که با اون ثابت النص او الاجماع او الضروره أو القياس الخفي أو العرف أو المصلحة وغيرها وأن أدلة عبارة از ناس اجماع ضرورات قياس خفي عرف يا مصلحات وغير زنا اول يك الاستحسان بالنص استحسان باتي با نص ان يرد نص معين يتضمن حكما لمسألة خلافاً للحكم الكلي الثابت بالدليل العام او القاعده العامه استحسان به نفس چه هست یعنی قاعده کلی وجود داره ولی نسی میاد یک حکمی رو چکار میکنه استثناش میکنه میگه وارد شود نسی معین شامل حکمی بشه در مسئله ای که اون حکم برخلاف حکم کلی باشد که با دلیل با دلیل عام یا قاعده عام ثابت شده است متوجه شدید؟ ما یک حکم کلی داریم که با یک دلیل عام یا با یک قاعده عام ثابت شده و یه نسی میاد یک حکمی رو ثابت میکنه که برخلاف اون حکم کلی و قاعده کلیه یعنی این استثناء از اونه این استثناء از چیه؟ حالا با بله و النص اما من القرآن او من السنه و اون نس که وارد شده استثناء رو پیش آورده یا از قرآن هست یا از سنت هست مثال میاره مثال نص القرآنی مثال نص قرآنی الوصیه وصیت فإن مقتضى القياس أو القاعدة العامة عدم جوازها مقتضى قياس يا قاعده عمومي إنك که جائز نيست قاعده کلی ميجي وصیت جائز نيست چرا لأنها تملیک مضاف الى زمن زوال الملکیه چون وصیت مالک کردنی است که نسبت داده میشه یا مضاف هست به زمانی که ملکیت اون موقع از دست طرف میره وصیت چه زمان اجرا میشه زمانی که طرف مرده و ملکیتش از دست رفته آه؟ موقعی که ملکیت از دست رفته خب نمیتونه دیگه بده ولی وصیت با نص اومده چه شده؟ استثناء شده و هو ما بعد الموت و میگه این اجرا این مضاف کردن این ملکیت به زمان زائل شدن ملکیت است که بعد از موت هست إلا أنها استثنيت من تلك القاعدة العامة جزان كي استثناء شده است وصيت استثنيت بخاطرين خاطر مؤنث است که هیه به من تلك القاعده العامه أزون قاعده أمومي استثناء شده با این آیه من بعد وصية يوصى بها أو دين بعد از كوصيات که وصیت کرده بعد از بس پس این آیه اومد وصیت رو چکار جائز و درست قرار داد وقول الرجل يا ان سخن شخص كي میگه مالي صدقه مال من صدقه است القياس ان يتصدق أن يتصدق بكل ماله اقتضای قیاس اینه که کل مال شو صدقه بده ولكن الاستحسان يقضي بأن يراد منه مال الزكاة اما استحسان اینو میگه که منظور از این سخن مال زکات هست لقوله تعالى بدليل قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة بگیر از اموالشان صدقه البته این مثالایی که اینجا میاره قبلا گفتم الان میگم بر طبق مذهب میاره خیلی از خیلی از مثال نه کلشونو خب اون وصیت که داستانش جداه ولی خیلی از این مثالای دیگه اختلافی اند این نظریه کل فقها نیست متوجه میشید یه نظر رو میاره برای شرح همون قاعده که آورده برای توضیحش و مثال نص نبوی اما مثال نص نبوي الحكم ببقاء الصوم مع الاكل او الشرب ناسيا حکم به باقی ماندن روزه با وجود خوردن یا نوشیدن از روی فراموشی مقتضى القياس القاعدة العامة فساد الصوم صوم مقتضای قیاس یا قاعده عمومی اینه که روزه اینجا باطل بشه چون قاعده عمومی میگه هر چیزی به شکم برسه لوصول شیء الى الجوف ينافي مبدا الامساك عن المفترات خودش میگه به خاطر رسیدن چیزی به شکم این منافات داره با دست نگه داشتن از مفترات آه تعریف روزه اینه که از مفترات دست نگه داره چیزی به شکم نرسه و این خوردن منافات داره با این چیز ولكن النص حكم ببقاء الصوم اما النص حکم کرده به باقی ماندن روزه استثناء استثناء است في قوله صلى الله عليه وسلم در این سخن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه هر کس خورد یا نوشید از روی فراموشی پس روزه اش را ادامه دهد تمامش گرداند همانا الله او را خورانده و نوشانده است و جواز عقد سلمی و جائز بودن عقد سلم بيع عاجل بعاجل فروش مدتدار در مقابل عاجل یعنی تو پول تو میدی ولی اون چیزو به تو یک ماه بعد دو ماه بعد میاد تحویل میده اینو میگن سلام نه مقتضى الدلیل العام انه لا يجوز مقتضای دلیل آنچه که دلیل میخواهد و طلب میکند اینه که لا یجوز جایز نیست لأنه بیع لمعدوم چون بیع معدوم است وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان و نه از الرسول صلى الله عليه وسلم از فروش آنچه که نزد انسان نیست ولكنه استثنى من ولكنه ولكنه استثني من ذلك بدليل خاص منتهى استثناء شده است سلام از این نهی با دلیلی خاص و هو حدیث و اون دلیل خاص این حدیثه من اصلف في ثمر فليصلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم هر کسی سلف کرد قرضی فروخت چی بله یعنی پیش فروش کرد یعنی چیزی رو برای آینده فروخت مثلا من کنسرو به شما میفروشم برای دو هفته بعد اینو میگند سلف و سلم هر کس سمری رو پیش فروش کرد فليسلف في كيل معلوم باید همه چیزش معلوم بشه تا فردا روز سبب درگیری نباشه باید جهالت از بین بره فلیصل فی معلوم باید کل معلوم باشه و وزن معلوم وزن معلوم باشه الى اجل معلوم و اجل هم چه باشه معلوم باشه وقتش و خیار و شرطی این مثال تموم شد مثال دیگر و خیار و شرط یتنافا مع الاصل في الأقود وهو اللزوم ولكنه أجيز بحديث حبان ابن منقذ يا منقذ وإعطاؤه الخيار إلى ثلاثة أيام وخيار شرط منافات داره با اصل در معاملات خیار شرط منافات داره در معاملات اینی که من بیام اختیار اختیار بگذارم آقا من و تو این معامله رو با هم داریم ولی تا سه روز من اختیار دارم اگر دلم خواست برمیگردم فسخش میکنم اینو میگن خیار شرط خیار یعنی اختیار میگه این با قاعده کلی با اصل کلی منافات داره ولكنه اجيز اما اجازه جائز شده است به حدیث حبان ابن منقذ این حرکتش تو ذهن من نیست و اینا هم سماعی اند این منقذ یا منقذ از ذهن شما کسی تو ذهنش نیست خب بریم جلوتر نمیدونم والله منقذ باشه اسم دیگه خلاصه کاری بهش نداریم این دیگه وظیفه ما نیست اینجای کار وإعطائه الخيار إلى ثلاثة أيام و خيار دادن او بس سه و بيع العرايا بيع عرايا هم يك استثنائيا بيع عرايا بيع الرطب الجديد بالتمر القديم عرايا چيه فروختن خورماي جديد در مقابل خورمای قديم بله فی حدود نه خورمای قدیم سه پارسال پرار سال تو میای امسال نداری طرفدار رو نخل میای معامله میزنی در حدود پنج وسق تا پنج وسق جایزه یعنی 653 کیلو گرم که خودش پیداش کرده لا یجوز میگه این به عرایا جایز نیست لانه ربا چون ربایه بله و اما ارایا چی شده؟ استثناء شده لکنه ابیح به ترخیص النبی اما مباح شده با رخصت خود پیامبر صلی الله علیه و لما فيه من الرفق والتخفيف ورفع الحرج ورعایت الحاجه بخاطر اه، آسانی نرمی تخفیف سبوکی و رفع حرجی که و رعایت نیازی که در این معامله وجود داره اون بنده خدا خرمای قدیمی داره جدید میخواد بخوره نداره دو پس, پس ما خوندیم انواع استحسان داریم بر حسب و اعتبار دلیلی که استحسان باش ثابت شده چند نوع رو بیان کرد یکی اونی که استحسان به نسبت بود یعنی اون استثنایی که اومده بود از قاعده کلی براش نسب داشتیم حالا دومی رو داریم الاستحسان بالاجماع استحسان با اجماع و هو ان یفتی المجتهدون في مسألة على خلاف الاصل في امثالها استحسان بالاجماع چه هست؟ این هست که فتوا دهند مجتهدین در مسئله برخلاف است مجتهد مجتهدها بیان در یک مسئله برخلاف اصل در مثل اون مسئله فتوا بدند او ان یسکتو ان فعل الناس دون انکار یا سکوت کنند از عملی که مردم انجام میدهند بدون اینکه اون عمل رو در اون مسئله چکار کنند انکار کنند مثل اجماع العلماء على جواز اخذ الاستثناء مانند اجماع علما بر جایز بودن استثناء استثناء استفعال هست از سن میاد یعنی ساختن وهو التعاقد على صانع وهو التعاقد مع صانع على صناعة شيء مقابل ثمن معين خودش توضیحش میده میگه عقد استثناء این قرارداد با سازنده هست بر ساختن چیزی در مقابل پولی مشخص در سازی پنجره سازی فمقتضى القياس بطلانه مقتضای قیاس اینه که این کار باطله لأن المعقود عليها وقت العقد معدوم چون اون چیزی که برش قرارداد میکنند به وقت عقد وجود نداره معدومه ولكنه أجيز بالإجماع لتعامل الناس به في كل زمان ولكن جایز شده اجازه داده شده به اجماع لتعامل الناس به فی كل زمن به خاطر معامله کردن مردم با آن در هر زمان مراعاتا لحاجات الناس الیه به خاطر رعایت کردن مراعات کردن نیاز مردم به این چیز یعنی آره قاعده کلی اینه که شما چیزی رو که هنوز وجود ندارد نمیتونی بله استثناء همه اینجوریه دیگه هنوز پنجره درست نشده که شما از جوشکار اونو میخری بله سه الاستحسان بالعرف الاستحسان بالعرف وهو أن يتعارف الناس شيئا مخالفا للقياس أو القاعدة العامة نزولا تحت وطأة الحاجة استحسان به عرف این است که عرفا مردم یه چیزی رو انجام بدن که مخالف با قیاس هست یا قاعده عمومی هست به خاطر فشار نیاز به خاطر نیاز به خاطر نیاز دیگه که اجارت الحمام به اجرت معینه دون تقدیر مقدار الماء المستعمل خب استحسان به عرف مثالش اینه مانند اجاره کردن حمام با اجاره مشخص ولی بدون تعیین کردن مقدار آبی که استعمال میشه و تو میری تو شهرها حمامی رو اجاره میکنی خب اون آبی که استعمال استفادهش میکنی دیگه تعیینش نمیکنید در این جهالت وجود داره در این چه وجود داره؟ ولی این اجاره حمام استثناء شده چه شده؟ با توجه به عرف, عرف مردم این با عرف استثناء شده بخاطر این بهش میگن استحسان به عرف ومدة المكث في الحمام یا مدت, یا مدت ماندن در حمام فمقتضى القياس عدم الجواز اقتضای قیاس همینه که این جائز نیست لأنه اجارة مشتملة على جهاله چون اجاره یک درش جهالت وجود داره درش چی وجود داره؟ ولكنه أجيز للحاجة وعدم المضایقه اما اجازه داده شده است به خاطر نیاز و عدم تنگی مردم به تنگ میاند اگر اینجوری نباشه و مثل وقف المنقول لا يجوز قياسا و مانند وقف کردن چیزی که قابل نقله قیاسا وقف چنین چیزی جائز نیست لتعرضه للهلاك چون در معرض هلاک والاصل في الموقوف ان يكون مؤبدا اصل در موقوف اینه که همیشگی باشه ثابت باشه ولكنه اجيز استحسانا للحاجة وتعارف الناس لكن جائز شده اجازه داده شده به خاطر استحصال استحسانن اجازه داده شده است به خاطر نیاز و عرف مردم چار الاستحسان به ضروره استحسان با ضرورت ضرورت این چیزو رو اقتضا میکنه وهو أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس والأخذ بمقتضى الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة عادة استحسان بضرورة ضرورت چه هست؟ این است که ضرورت یافت شود وادار کند مجتهد را بر ترک قیاس و بگیرد مقتضای ضرورت را یا نیازی را که به منزله ضرورت آمده است عادتا وادار کند مجتهد رو که قیاس رو ترک کند و جانب ضرورت یا جانب نیازی رو که به منزله ضرورت هست عادتا بگیرد مثل مانند تطهير الآبار والحياض التي تقع فيها نجاسه مانند پاک کردن چاها و حوزهایی که در آنها نجاست افتاده باشه فمقتضى القياس الا تطهر بنزح الماء كله او بعضه مقتضى قیاس همینی هست که پاک نشه چاه یا حوز با کشیدن آب کلش یا بعضش چرا؟ لاختلاط الباقی بالنابع چون مخلوط میشه اونی که باقی مونده با اونی که تازه در میاد آبی که تازه در و تنجس الدلو بملاقات الماء و نجس میشه دلو موقعی که میره در آب بعودتها المتكررة في البئر با دوباره اومدنش در چاه دائم این تکرار میشه یه نجیسی با آب سالمی دوباره چی میشه؟ قاطی میشه یا از طریق دلف یا از طریق همون آبی که باقی مونده با آب جدیدی که میاد الا انهم اما مجتهدین چیکار کردن استحسنوا ترک القیاس استحسانا قياس رو ترک کردن والحكم بطهارتها وحكم دادن که پاک میشه به نصح مقدار من الماء با کشیدن مقداری از آب لضروره به اقتضای ضرورت به اقتضای چی؟ ومثل الحكم بطهارة سعر سباع الطير دیشب اتفاقا یکی زنگ زد گفت آقا یک گوج ما میگیم اجده ها چی, چی میگن بهش؟ نه شغال شغال چی؟ نه نه نمین سوسمارای بزرگ میگه افتاده تو چاه و چه کارش کنی گفتم بابا اون زمانه قدیم مثلا فقها می اومدن فرزن 100 تا دل رو میگفتن شما بکشید خب شما امروزه بابا یه ساعت مثلا اگر آب واقعا تموم نشه دینا روشن کنید اگه میخوایم قیاس از تا دل بگیریم همون یه ساعت مثلا دینا به بستگی به این و اونش داره باید مغزها کار کنن دیگه <laughs> خب بریم جلوتر خب. آره بیرونش میکنه اونو که بیرون میکنن دیگه آبو میگن جان و مثل الحکم اینا بعد اولا ببینن این مرده یا زنده است اگه مرده باشه بعد تا جایی آبو بکشن که رنگ و طعم و بو از آب چی بشه خارج بشه حالا چی یک ساعت طول بکشه چه دو ساعت بریم جلوتر بچه ما اینجا نمیدیم که فتواهای فقهی بدیم ما معمولا گفتیم فتوای فقهی نمیدیم کار ما اینه که جمله رو فقط برای شما حل کنیم خودتون برید دنبال بقیه مسائل بگردید و مثل الحکم بطهارت سعر سباع الطیر و مانند حکم به پاک بودن پسمانده پرندگان شکاری که نصر مانند کرکس و سقر باز هم پرنده شکاریه باز هم بهش میگن بازی ولی بازی رو اینجا آورده اقاب غراب هدعه همه اینا همین پرندگان شکاری هستن غراب کمون کلاغ میشه بله مثل اقابه حد اکه هم باز هم یک پرنده شکاری گوشتخاریه لأن هذه الحيوانات تأكل النجاسات بمناقيرها زیرا این حیوانات نجاسات رو با منقارهاشون میخورند والمنقار عظم طاهر و منقار هم استخوان ولا يمكن الاحتراز منها و پرهیز از آن ممکن نیست و به خاصه لسکان صحاری مخصوصا برای سهرانشینان فیختلف حکمها لضرور عن حکم سباع البهایم پس ضرورتا حکم این پرندگان از حکم چارپایان شکاری فرق میکنه كالأسد والذئب والنمر والفهد والفهد مانند شیر گرگ پلنگ بله نام که میشه پلنگ چی میشه؟ مطمئنی؟ چی میشه تو این لحظه تو ذهن من ظهور نمی کند نمر چی میشه جان نمر چی میشه نمر که میشه جمله کجا رفت نمر میشه پلنگ زبه میشه گرگ اسد میشه شیر فهد میشه یوز فلنگ فهد میشه چی؟ فهد با سکونه ها میشه یوز فلنگ فإنها تشرب بأفواهها این حیواناتی که نام برد با دهانشون میخورند فیختلط لعابها بالماء مخلوط میشه آب دهانشون با آب والأصح أن هذا المثال للاستحسان بالضرورة میگه این مثالی که ما اینجا ذکر کردیم چون این مثالو برای استحسان به چیزای دیگه هم ذکر میکنند میگه ولی صحیح اینه که این مثال این مثالی که ما اینجا ذکرش کردیم برای استحسان به ضرورت درسته وليس هناك قياسان فيه, فيه جلی و خفی و اینجا دو قیاس جلی و خفی نداریم یعنی این, مثال ما برای استحسان به قیاس خفی ببریم صحیح همینه که این مثال برای استحسان به ضرورت بهتره برای کدوم برای استحسان به چون اینجا ما دو قیاسی نداریم که جلی و خفی وجود داشته باشه و انما هو قیاس واحد و هو قیاسه على صور سباع البهائم و یک قیاس داریم که قیاس گرفتنش بر پسمانده در رندگان چارپاست پنج الاستحسان بالقیاس الخفی استحسان بقياس خفي وهو القائم في مقابلة القياس الجلي قياس خفي در مقابل قياس جلي وجود دارد قرار مجرد مثل وقف الاراضی الزراعیه مانند وقف کردن زمین های زراعی کشاورزی تنازعه قیاسا این وقف دو قیاس با هم دیگه در, در این رابطه وقف با هم دیگه درگیرند تنازی اوهو قیاسان دو قیاس با این درگیرند قیاس قیاس جلی یک قیاس جلی و هو ان الوقف یشبه البيع قیاس جلی میگه که وقف شبیه به چیه؟ بیع و معامله هست للتنازل فيهما عن الملكية برای کنار آمدن از ملکیت یعنی در, اجا در, در وقف هم ملکیت از دست تو میره و در بی هم این هما پس به بی و وقف برمیگرده پس وقف شبیه به بی هست در کنار آمدن یا در از دست رفتن ملکیت فلا يدخل فی الوقفی پس موقعی که شبیه, وقف شبیه معامله هست داخل نمیشه در وقف حقوق ارتفاق ارتفاق چی هست؟ اون استفاده های مانند عبور و مرور در آن راه در آن آب آوردن در آن این مسائل بله, بله. پس, پس موقعی که ما وقف و قیاس بگیریم قیاس جلی از, از معامله پس داخل نمیشه در آن حقوق ارتفاق حقوق بهرهبری مانند حق مرور راه سهمیه آب کانال آب جوی آب الا بالنص علیها من الواقف کما فی البیع مگر با نسی از وقف کننده همانطور که در معامله اگر فروشنده می اومد و این شرطو میگذاشت بزرگ دیگه اگر واقف بگذاره که داخل میشه ولی اگر نگذاره دیگه مثل معامله میشه وقف اومد زمین رو وقف کرد مثل این میمونه که زمینا رو فروخته نه دیگه حقوق ارتفاق در, در فروش وجود نداره خب و قیاس خفی قیاس خفی میگه آقا از منش قیاس بگیرید پس قیاس جلی وقف به سمت خودش میکشه و قیاس جلی به سمت خودش حالا قیاس جلی از چی؟ وهو أن الوقف يشبه الإجارة و قیاس خفی وقياس خفي وقياس خفي وهو أن الوقف يشبه الإجارة قياس خفي میگه که وقف شبیه چی هست إجارة هست لإفادة كل منهما حق الانتفاع بالعين بخاطر افاده کردن هر یکی از آن تو یعنی وقف و اجاره میگن که شخص حق انتفاع رو به عین اون چیز داره ف... بله انتفاع فایده بردن فتدخل حقوق الارتفاع پس حقوق ارتفاق در وقف داخل میشند اگر وقف قیاس از چی گرفته بشه از اجاره نه از معامله ولو لم ینص الواقف علیها اگر چه هم که وقف کننده نس نگذاشته باشه اینا رو تعیین نکرده باشه کل اجاره مانند اجاره ويرجح القياس الثاني على القياس الأول وترجيح داده میشه قياس دوم یعنی قیاس کردن وقف بر اجاره علی القیاس الاول بر قیاس اول که همون قیاس جلی بود یعنی قیاس وقف بر معامله لأن المقصود من الوقف هو مجرد الانتفاع زیرا هدف از وقف فقط انتفاع بردن هست نف بردن هست و ذالک لا يتحقق الا بالارتفاقات و این نف بردن محقق نمیشه مگر با وجود ارتفاق مگر با وجود چه؟ که ارتفاق گفت که چه هست بهره بردن ها فتدخل فی وقف الارض حکما دون نفس علیها پس ارتفاق داخل در وقف زمین میشه حکما حكم شمینه بدون اینکه نفسی بر این واقف قرار بده و بگذاره اگر بر جنین چی میشه اگر قیاس بر جلیش بگیریم اون موقع مثل معامله میشه وقف احکامات معامله رو میگیره احکامات چی رو برای خودش میگه؟ نه یعنی, یعنی باید دیگه خلاص تمام شد رفت اون موقع واقف مثل بایه میشه دیگه از از مثل بایه میشه ولی بله باز هم بهتون تکرار میکنم در امثله ای که میاد اختلافات وجود داره این قیاسی که میگیره در این مثل قیاس رو ترجیح میده بر قیاس خفیر و برجلی این نظر تمام فقها نیست ولی قول قوی هست ولی قول قوی هست و مثل اختلاف و والمشتری فی مقدار سمنی و مانند اختلاف کردن فروشنده و مشتری در مقدار پول آقا اگر اومدند فروشنده و مشتری در این که پولا چه اندازه بودن با هم اختلاف کردن یکی گفت این صد هزار گفتی و دیگری گفتی هشتاد هزار تومن خب بریم جلوتر که منظورش چیه فإن, فإن العاقدين يتحالفان استحسانا هر دوتا فروشنده و مشتری سوگند میخورن استحسانا در حالی که قاعده این نیست قاعده اینه که یه نفر سوگند بخوره باز هم میگن آقایون این امثله درشون چی وجود داره تمام فقها اینو نمیگن که هر دو تا باز سوگند بخورند مانند اختلاف فروشنده و خریدار در مقدار پول فإن العاقدين يتحالفان استحسانا هر دوتا قرارداد کننده سوگند میخورن استحسانا والقیاس الله يحلف البایع و قیاس اینو میگه که فروشنده نباید قسم بخوره لأنه يدعي زيادته چون فروشنده مدعی اضافه هست فروشنده میگه من صد هزار به تو دادم خریدار میگه مثلا هشتاد هزار و هی مئتون مثلا و اونی که ادعاش میکنه مثلا صد, صد هست حالا صد هزار یا صد دینار کاری نداره خودمون چون ایرانی هستیم میگیم صد هزار تومن و المشتری اون که روها مشتری انکارش میکنه وأن الثمن تسعون میگه ثمن 90 بوده خب قانون کلی میگه والبینه علی من ادعا والیمین علی من انکر آه، بینه بر کسی است که ادعا میکنه و اینجا کی هست فروشنده هست والیمین علی من انکر سوگند بر کسی میاد که انکار میکنه خب آقا در واقع اینجا خریدار انکار میکنه میگه که نه پول صد نیست و بلکه نود است آه؟ قاعده عمومی میگه این مثالو میگه من دارم مثالو شرح میدم قاعده عمومی میگه که مدعی باید بیینه بیاره مدرک بیاره شاهد بیاره و اگر نیاورد اون موقع منکر سوگند بخورد این قاعده و حدیث اینو میگه خب میگه فلا یمین علی البایه سوگندی بر فروشنده نیست والاستحسان ان يحلف الاثنان اما میگه استحسان این چیزو میطلبه که جفتشون سوگند بخورن لأن كل منهما مدع و منکر و منکرون زیرا هر یکی از اونها ادعا کننده هست و انکار کننده هست یعنی از یک زاویه هم اه، ادعا کننده هم انکار کننده هر یکیشون <clears throat> و المشتری اه، <clears throat> فیتحالفان پس سوگن میخورند لأن البائع مدعين و منکرون حق المشتري في تسليم في تسلم المبی زیرا فروشنده ادعا کننده زیادت هست و, و, در و همزمان انکار میکنه حق مشتری رو در تحویل دادن کالا کالاش رو تحویل نمیده انکارش میکنه و المشتری منکرون الزیادت و مدع حق تسلم المبیع بعد دفع ثمن و هو تسون مشتری زیادت رو انکار میکنه یعنی صد رو و میگه که نوده و ادعا میکنه که مبی باید تحویل گرفته بشه بعد از اینکه پول پرداخت شده که همون نود هست پس از این دو زاویه اومده بررسی کرده بود و گفته بود جفتشون سوگند بخورن شیش الاستحصانو ببین ما قاعده کلی داریم که قاعده کلی میگه مدعی سوگند بخوره چی؟ مدعی بیینه بیاره مدرک بیاره شاهد بیاره و انکار کنند سوگند بخوره مثلا من میام یه چیز رو ادعا میکنم آقا این زمین مال منه تو میگی نه مال تو نیست منو میگن مدعی تو رو میگن منکار کننده انکار کننده خب اصل قانون کلی اینه که من باید اولا میام یه چیزی رو ادعا میکنم باید شاهد داشته باشم که این چیز مال منه یا نه اگر نداشتم اون موقع شما میای سوگند میخوری اینجوری قضاوت میشه ولی در این مثال آورده بود که نه دیگه بر من قسمی نیست بله. ولی در این مثال آورده بود که بایع و مشتری در یه حالتی قرار میگیرند که از یک زاویه طرف یه چیزی رو ادعا میکنه و یه چیزی رو انکار میکنه مشتری هم یه چیزی رو ادعا میکنه و یه چیزی رو انکار میکنه لذا پس جفتشون رو میان چیکار میکنن یعنی؟ سوگند میدن استحسانا میان هر دوتشون رو قسم میدن الاستحصان بالمصلحة استحصان با مصلحت ششمین نوع هست وهو أن توجد مصلحة تقتضي استثناء المسألة من أصل عام أو قاعدة كلية مصلحتي وجود داشته باشه اقتضا بکند استثناء مسئله ای را از قاعده عمومی یا قاعده کلی اینجا استحسان چه چیزی طلب این استحسانو کرده؟ مصلحت استحسان بالمصلحت یعنی به وسیله مصلحت مثل وصية المحجور عليه لسفه في سبيل الخير مانند وصیت کردن شخصی که حجر شده است محجور علیه یعنی اون کسی که چی شده است حجر شده است ما به خاطر صغیر بودن گاهی موقع شخص هجر میشه گاهی موقع به خاطر سفیه بودن هجر میشه و گاهی موقع به خاطر مفلس بودن هجر میشه آه؟ این ستا سبب هجر شخص میشن یعنی حق تصرف در اموالش نداره حق تصرف در اموالش آره خب میگه مثل وصیت المحجور علیه مانند وصیت کردن محجور علیه اونی که محجور شده است به خاطر چه مهجور شده لسفه به خاطر سفیه بودنش فی سبیل الخیر اومده وصیتی کرده مهجور علیه در, در راه خیر خب قاعده کلی میگه مهجور علیه نمیتونه چیکار کنه وصیت کنه اما اینجا استحسانا میگن چون در سبیل خیر خب بریم جلوتر بهتر که توضیحش میده مقتضى القياس او القاعدة الكلية عدم صحة تبرعات المحجور عليه قياس یا قاعده کلی میگویند صحیح نیست تبرعات و کارهای خیر محجور عليه لأن فيها تبديدا لامواله چون در این کار اموالش از بین میرند تباه میشن هلاک میشن تبدید یعنی يعني هلاک شدن از بین رفتن ولكن المصلحة اقتضت الجواز اما مصلحت اینو چکار کرده آقایون آه، این همه اختلافیه مصلحت اینو اقتضا میکنه که جائز است مصلحت میگه که چی است لأن الوصية لا تفيد الملك إلا بعد الوف... إلا بعد وفاة المحجور عليه زيرا كوسيات لا تفيد الملك الا بعد وفاة المحجور عليه افاده ملكيات نمي كنات افاده ملك نمي كنات مگر بعد از وفات محجور عليه يعني اولي که حجر شده است خب فستثنیت من اصل العام ولی اینو از اصل عمومی از قاعده کلی و عمومی این استثناء شده است لتمکینه من تحصیل ثواب به خاطر اینکه توان داده بشه تمکین داده بشه که ثوابی حاصل بکنه و عدم الاضرار بهی برامون شخصی سفر بله موقعی که اومده وصیت کرده میگه بعد از وفاتش چه میشه اجرا بشه بعد از وفاتش چه میشه چون وصیت بعد از مرگ دیگه اجرا میشه لان الوصية لا تفيد الملك الا بعد وفات المحجور عليه فاستثنيت من اصل العام پس این از اصل عمومی اصل کلی از قاعده کلی استثناء شده است تا ثوابی ببرد بند خدا درست سفیه حالا بند خدا عقلی نداشته آیا سوابی هم گیرش نیاد و عدم الاضرار به حال حیاته و ضرر نرسیدن به وی در هنگام زندگانیش پس این مثال آورده بود برای استحسان به مصلحت گفتم در امثله اختلاف وجود دارد ولی مصلحتو قبول دارن فقه های دیگه حالا گرچه مثالاشون با هم دیگه بله الان میاد جلوتر جمهور علما مسئله استحسان و قبول دارن امام شافعی به شدت اونو رد میکنند و مثاله ایزن و مثالش همچنین دفع الزکات لبنی هاشم دادن زکات به بنی هاشم مقتضى القياس الا يجوز الا يجوز ذالک عملا به من الرسول صلی الله علیه وسلم مقتضای قیاس اینه که جائز نیست چون رسول الله صلی الله علیه وسلم منعش کرده یعنی خواسته قیاس یعنی اون چیزی که قیاس اونو میگه طلبش میکنه نه قیاس همین قیاس کلی قاعده کلی دیگه قیاس بله. قیاس رو دیگه خوندیم عقل چیزی دیگه قیاس چیزی دیگه اصلا عقل و قیاس با هم دیگه فقط عقل یکی از ابزارهایی است که انسان به وسیلش قیاس میکنه وگرنه عقل و قیاس یه چیز که نیستن عقل عقل به وسیله نصوصی دیگر میبیند این شبیه اونه حکمشو میده وگرنه این حکم با وسیله عقل ثابت نکردی اونایی که میان ادعا میکنن قیاس همون عقله در واقع قیاس رو اون تعریفی که اونایی که قیاس رو قبول کردن با اون تعریف نمیان نمیسنجند اگر با اون تعریف بیان بسنجند و انصاف داشته باشند اون موقع قیاس متفاوت با عقله مقتضى القياس الا يجوز ذلك عملا بمنع الرسول قیاس میگه که زکات به بنی هاشم ندید چون پیغمبر نه کرده ولكن أبا حنيفة استحسن في عصره إعطاءهم الزكاة اما ابو حنيفة استحسانا در زمان خودش گفته که استحسانا زکات داده بشند رعایتا لمصالحهم و حفظا لهم من الضياع حينما لم يعطوا من بيت المال بخاطر اینکه مصلحت اونا رو مراعات کرده و مسلحتشون زایلش از بین نره زمانی که از بیت المال چیزی داده نمی شده اند و مثال آخر و مثالی دیگر تزمین الصناع او الاجیر المشترک زامن بودن سازنده یا اجیر مشترک ما دو نوع اجیر داریم اجیر خاص و اجیر مشترک اجیر خاص مانند اینه که شما یه شخصی رو یک ماه برای گوسفندانت به چوپانی میگیری ولی اجیر عام مثل خیاط برای شما هم کار میکنه مشترک میگه مانند تضمین کردن تضمین بودن سنا یا اجیر مشترک فان القياس يقضي بعدم التزمين قياس ميجي كي نباید زامن بشي لانهم بعقد الإجارة أمناء چون إنا با اون عقد اجاره که بستند أمين هستند والأمين لا يزمن تألف الا التالفة والأمين لا يضمن التالفة إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ وأمين هم زامن اون چیزی نیست که تلف شده است مگر این که تعدی کرده باشه یا کوتاهی کرده باشه در حفظ آن التالف است ولكن الاستحسان يقضي بتضمينهم الا في الهلاك بقوة قاهره اما میگه استحسان میگه که زامن باشد مگر زمانی که حلاک با یک زور خیلی با, با یک زور خیلی قوی باشه که اینا بیچاره ها نتونند کاری بکنند چرا استحسان میگه اینا زامن باشند من ان لتهاونهم و محافظت و محافظتا على اموال الناس به خاطر اینکه یک موقعی سستی نکنند و اموال مردم حفظ بشند پس به خاطر اینکه یک موقعی اینها سستی نکنند و اموال مردم حفظ بشند استحسان میگه که اینا چه هستند؟ زامن هستند مگر اینکه یک زور خیلی قوی بیاد و اموالو چکار کنه؟ مثلا زلزله ای بیاد آقا دکان اون بدبخت رو چکار کنه خرابش کنه و اموال اون شخص تلف بشند البته گفتم اینجا باز هم این امثله روشون برید خودتون کار کنید اگر شما دیدید یک مثالی برای شما قوی نیست اون موقع برید نظریات فقهای دیگران میبینید که دلیلشون چی بوده ففی هذه الامثله استثنیت مصلحت جزئیت من حکم کلی به در این مثال ها استثناء شده است مصلحتی جزئی از حکم کلی با دلیلی و هذا ما یسمى اصطلاحا الاستحسان و این اون چیزی هست که اصطلاحا بهش استحسان گفته میشه خب حجية الاستحسان وآراء العلماء فيه حجیت استحسان و نظر علما در آن اتجه العلماء فی الاستحسان اتجاهین علما در رابطه با استحسان دو دیدگاه دارند لكنهما لم يلتقيا على محل نزاع واحد اما این دو گروه برخورد نکردند ملاقات نکردند بر یک محله درگیری با همدیگر یک جا دوچار نکردند فقال الجمهور جمهور گفته است الاستحسان حجت شرعیت جمهور گفتند استحسان حجت شرعی است وقال الشافعية والشيعة شافعیه شیعه و ظاهریه گفتند الاستحسان ليس بحجه. استحسان حجت نیست قال الامام الشافعی امام شافعی گفته است من استحسن فقط شرع هر کس استحسان بکنه خودش شرع درست کرده ابتدع شرعا من انده یعنی شرعی رو از جانب خودش آورده یعنی تا این قدر مخالف با استحسان بوده است امام شافعی خب و ادله الجمهور هی مایلی اما ادله شد اول ادله جمهور میاره اونایی که استحسان رو قبول دارند ان فی الاخذ بالاستحسان ترک العسر الى اليسر همان در استفاده از استحسان ترک کردن سختی است و آسانگیری است و هو اصل فی الدینی آره و این یک اصل در دین هست قال الله تعالی یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله تعالی فرمودند الله برای شما آسانی میخواهد و ان ثبوت الاستحسان يعتمد على دلیل متفق عليه دو ثابت شدن استحسان اعتماد دارد بر دلیلی که مورد اتفاق هست بین همه وهو إما النص أو الإجماع أو الضرورة أو القياس الخفي أو العرف أو المصلحة كما تقدم دليلش استحسان اعتماد میکنه یا بر نص یا بر اجماع یا بر ضرورت یا قیاس خفی یا عرف یا تمام همانطور که رد شد و کل ذلك یقتضی ترجیح القیاس الخفی على القیاس الجلی و همه اینا اقتضای اینو میکنند که ترجیح داده بشه قیاس خفی بر قیاس جلی والاستثناء الجزئي من الحكم الكلي واقتضاء میکنن استثناء جزئی را بر حکمی کلی و ذالک مقبول شرعا و این شرعا هم مورد قبول هست این بود از ادله جمهور و ادله المنکرین اما ادله اونایی که انکار میکنن استحسان رو یک لا يجوز الحكم الا بالنص او او بالقياس على النص جایز نیست حکم دادن مگر به وسیله نس یا با قیاس گرفتن بر نس لأن فی غیر ذلك شرعا بالهوا چون در غیر این دو صورت شرع از جانب هوا و هوس است شرع وجود داره از جانب هوا و هوس والله تعالی یقول و الله تعالی میگه و انحکم بینهما و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم حکم کن میان آنان به آنچه که الله نازل گردانیده است و هوا و هوس آنان را پیروی مکن خب ببینید اگر استحسان قاعده باشه در داخل در چارچوب ها باشه سازگار باشه با مجموع نصوص با مقاصد و روح شریعت یعنی اینجوری نیست که مثلا طرف بیاد استحسان و همینجوری میگه آقا عقل من میگه که این یک چیز باید از قاعده کلی جدا باشه خب این آیه اون چیزو میگه ولی موقعی که شما میایید یه چیزی رو استثنا میکنید از قاعده کلی در حالی که موقعی که میاد مثلا مقاصد شرعی مثلا حفظ دین حفظ جان اون فقها اومدن روی اینا خیلی کار کردن بر اساس اون چارچوبا باشه این که دیگه کاری به عقل نداره این که کاری به هوا و هوس نداره تا به حال مثلا هیچ فقیهی ما میتونیم بگیم آقا قول امام ابو حنیفه مرجوع بوده در این مورد که به بنی هاشم اومده مثلا زکات داده ما میتونیم اینو ادعا بکنیم هیچ مشکلی هم درش نیست حدیث گفته ولی ما نمیتونیم بیاییم بگوییم این نظریه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بر اساس هوا و هوسش بوده هرگز ما نمیتونیم اینو بگیم چرا ما میگیم مسلحت های شریعت در بنی هاشم این بوده که از جای دیگر اینا گیرشون اومده اون موقع ها حالا که بیت المالی در کار نبوده است و امام ابو حنیفه اومده است مسلحت های شریعت و در باب زکات این چنین دونسته است که آقا زکات اومده است تا فقیرها گشنه نمانند از اموال ثروتمندان چیزی گیرشون بیاد این هدف شریعت بوده دیگه گرفته میشه از اغنیا و داده میشه به کی؟ به فقرا یعنی این در کل با کلیات شر همخانی داشته ما موقعی که میایم بررسی میکنیم میتونیم بگیم این نظریه مرجوحه اون نظریه مرجوحه اون راجحه ولی نمیتونیم بیایم بگوییم زمانی که اون مجتهدینی که به وسیله استحسان احکامی رو ثابت اند این از روی چی بوده است؟ هوا و هوس بوده است میتونیم تمام نظریات رو که از روی استحسان اونا رو ثابت اند اگر واقعا دلیل قوی بود مرجوع بدونیم ولی اینی که الان پخش تو مثلا جامعه مخصوصا بعضی از این طلبه های جدید که عمیق نگرند حکم میدن آه آه از جیب خودش ثابت کرده قرآن و حدیث نداشته ولی عمیق باید باشه مخصوصا در مورد مجتهدینی که امت اسلامی اونا رو ورعشون علمشون رو تایید کرده ولی اومدن از جانب یه نظریه ای رو دادن که که گاهن اصلا مغز ما نمیکشد که از چه زاویه این حکم رو داده اند که از چه زاویه مخصوصا اونایی که با اصول آشنا نیستند مخصوصا اونایی که با اصول آشنا نیستند بریم جلوتر اینو به خاطر این گفتم که ما آینده در جامعه زندگی میکنیم که این چیزا وجود داره العقل و اساس الاستحسان این گروه دوم گفتن اساس و پایه استحسان عقله و فیه یستوی العالم و الجاهل عالم و جاهل در عقل با هم برابرن خب بابا عقل فقط یک ابزاره عقل که نمیتونه بیاد از طرف خودش استحسان بکنه اگر با اگر استحسان با عقل مجرد و صرف باشه اون موقع باطله اون موقع چیه ولی اون استحسانی رو ما قبول داریم که اونایی که قبولش دارن یه تعریف ازش آوردند عقل صرف و مجرد درست حق با ایناه اگر اینجوری باشه که اساس استحسان عقل باشه باطله ولی اساس استحسان عقل عقل فقط یه ابزاریه عقل صرف نیست باید بیاد اون, اون استحسانی رو که میکنه موافق باشه با اون مسلحت ها مقصد ها و کلیات شریعت مجموع نصوص شریعت فیجوز لکل انسان ان یشرع او ان یشرع شرعا جدیدا میگن پس جایزه که هر انسانی بیاد شرع جدیدی بیاره سه لم یکن الرسول صلی الله علیه وسلم یفتی بالاستحسان پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم با استحسان فتوا نمیداد و پیامبر خدا نیازی نبود تازه اگر پیامبر خدا از قاعده کلی یک حکمی رو میداد اون موقع ما میگفتیم تمام سخنان پیغمبر خودشون شرعن ها سخنان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم شرعا اونجا اصلا تشخیصی در کار نیست که این استحسان یا نیست تازه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم استثناهای زیادی رو آورده اینجا الان ما جواب میدیم که خب این خودش نه چرا پیغمبر وقتی که یک کلی را بیان میکرد دیگر استحسان نمیکرد خب شما مثالی بیارید شما مثلا یه مثال بیار چیکار میکرد صبر میکرد حتی اینکه وحی نه نه اون مسائلی بودن که اصلا تو شریعت حکم نداشتن پیغمبر منتظر می اومد یعنی اون مسائلی که قبلا براشون حکم اومده بود که این کارو نمیکرد در اینایی که منتظر وحی موند اصلا حکم اینا تعیین نبود برادر من موقعی که حکم یک مسئله ای تعیین نمی بود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم منتظر وحی موند خب مثالشو بیار شما مثالا رو بیار ما تک تک اونا رو برات میگیم که این چه مسئله بوده روی مثال اون موقع میشه حرف زد در هوا و هوس در هوا و هوس نمی در چی در در فضای مجازی نمیشه این حکم داد شما بیار مثال بگو این مثال بوده از قبل حکمش قاعده کلی داشته ولی پیغمبر با استحسان حکمشو نداده و منتظر وحی بوده پیامبر چرا در مورد حج و چیزی دیگر سوالش میکنن دوباره میگه که این در کل سال پیامبر ساکت میشه نیست دوباره چی میگه نمیگه از از چی خود چیزی منتظر است که وحی بر چیزی بگن خیلی از مسائل پس اینجوری باشه یکی دیگه میاد میاد میکنه خیلی از مسائل فورا جواب میداد یعنی چی یعنی اینو از نزد خودش جواب داده به نظر شما اون جایی که پیغمبر سکوت نکرده و فورا جواب داده از جواب از نزد خودش بوده پس بابا این این بحثا رو به این شکل سطحی کردن روا نیست بریم جلوتر سه لم یکن الرسول صلی الله و انما خب این که این که داستان چیزی دیگه هست و یلاحظ یعنی منتظر می نشست خب، اینو همه اینو اینو اونایی که استحسانو هم قبول دارن قبولش دارن مگه اونا ردش میکنن عزیزان دل من استحسان استحسان من رو دادم بریم جلوتر ويلاحظ ان هذه الأدلة تتجه, تتجه لإنكار التشريع بالهواء خودش داره جواب میده خدا خدا رحمتش کنه میگه ملاحظه میشه که این ادله که منکرین آوردند میگه اون تشریعی رو که از روی حوث باشه انکار میکنند خب اینو ما قبول داریم و هذا متفق علیه میگه و این چه چیز اتفاق متفق علیه هست اینی که قانون گذاری از روی حواس و عقل صرف بشه این یک چیز چیه متفق علیه و اما حقیقت الاستحسان عند القائلین به و هو العمل باقوى الدلیلین اما حقیقت استحسان نزد اونایی که استحسان و قبول دارند اون عمل کردن به اقوى دلیلین هست فلا مجال للخلاف فیه میگه مجالی برای اختلاف در اون وجود نداره و کل والعلماء كلهم یأخذون به بین موسع و مضیق تمام علما از استحسان استفاده بردهاند. حالا بعضی بیشتر و بعضی کمتر بعضی بیشتر و بعضی کمتر الا ان الاستحسان في الحقيقه لا يعد مصدرا مستقلا اما میگه در حقیقت استحسان یک مصدر مستقلی برای اثبات نیست بله این حرف خوبیه میگه جزان که استحسان در حقیقت مصدر مستقلی نیست و انما هو عمل راجع للقیاس او المصلحة و نحوهما بلکه عمل كي إن که این عمل برمیگرده به قیاس یا مصلحت و امثال اینا در واقع این استحسان هم همون قرآن و سنته جدی میگم اگر بیایم عمیق روش فکر کنیم و بعد و نظر باشیم آه دقیق و ریز بیایم بنگریم به خوبی پی خواهیم برد که استحسان چه هست و چه منفعتی دارد بله بریم جلوتر که واقعا طولانی شد بحث امروز ما تا اینجا کار اکتفا میکنیم السلام عليكم ورحمة الله